klausītāji! Tagad jūs dzirdēsiet raidījumu vairāk, tālāk, dziļāk ar kustību prosanktitāte. Labvakar, mīļie radio klausītāji! Ir pienākusi otrdiena, un ar jums studijā ir kustības prosanktitāte raidījums vairāk, tālāk, dziļāk un tā veidotāji. Un šodien ar jums studijā būsim mēs, Liljana un es dītam. Jūs jau zinat, kā rit mūsu raidījums, un mūsu raidījuma devīze ir, lai evaņģēlijas kļūst par dzīvi. Mēs ceram, ka tie evaņģēlija vārdi, ko mēs lasīsim, iekritīs dziļi mūsu sirdīs, un mēs mīlēsim vairāk Dievu un cilvēkus, kā īsti Dieva bērni. Kustības dibinātājs Guljēmo Džekvinta ir teicis, būsim cilvēki, kuri izdzīvo vārdu, nevis cilvēki, kas to tikai klausās un aizmirst par to. Tā metode, ko mēs izdzīvojam, ir mēs ieklausīsimies evaņģēlijā ar mīlestības skatienu, lai būtu spējīgi to salīdzināt ar savu ikdienas dzīvi. Un to mēs darīsim arī tagad. Bet lai skan dziesma! see pacos un pieglaužos, mans tēvs, tu esi. Tavā paspārnē jūtos drošībā, mans tēvs. Bez garā Dievs ir tālu, Kristus paliek pagātnē, evaņģēlijas ir miris burts, baznīcā tikai organizācijā, vara tikai vara, misijā propaganda, dievkalpojums tikai izsaukums, kristīgā rīcībā, verdzīskā morāle. Bet viņā un neatdalāmā sinerģijā kosmos pacelās valstības mūkas, un cilvēks cīnās pret miesu. Augšam celtais Kristus ir mums tuvs, evangelijas kļūst par dzīvības spēku, baznīca par trīsvienības kopības zīmi, varā par atbrīvojošu kalpošanu, misijā par vasasvētkiem liturgijā, par atmiņu un piedalīšanos, bet cilvēka rīcībā par dievišķu rīcību. Amen. To lūkšanu ir uzrakstījis Ignācis no Laudikējas. Paldies! M mēs aicinām arī jūs, radioklausītāji, pievienoties mums, piebiedroties mums. Tie, kas vēlās, jūs varat sūtīt īsiņās tos vārdus, teikumus, kas uzrunās jūs no šīs dienas evaņģēlī, ko mēs lasīsim. Mieram tūk grāmatiņā atverot uh, svētdienas evaņģēlī vai paņemt bībeli, atvērt svētā Jāņa evaņģēlī 18. nodaļu 33 līdz 37. pantu un būt kopā ar mums telefona numurs, uz kur jūs varat sūtīt savas SMS, ir 266 77 272, lai evaņģēlijas kļūst par dzīvi. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlijā, ko uzrakstīs svētājs Jānis. Tajā laikā Pilāts jautāja Jēzum – vai tu esi jūdu ķēniņš? Jēzus atbildējā, vai tu pats no sevis to saki, vai arī citi tev par mani ir stāstījuši. Pilāts teica, vai tad es esmu jūds? Tava tauta un augstie priesteri tevi man nodeva. Ko tu izdarīji? Jēzus atbildējā, mana valstība nav no šīs pasaules – ja mana valstība būtu no šīs pasaules, mani kalpi cīnītos, lai es netiktu nodots jūdiem. Bet tagad mana valstība nav no šeienes. Tad Pilāts viņiem sacīja, tātad tu esi ķēniņš. Jēzus atbildēja, jā, es esmu ķēniņš. Tādēļ es esmu dzimis un tādēļ atnācis uz pasauli – lai liecinātu par patiesību. Katrs, kas no nu pat, ir no nu patiesības, klausa manu balsi. Tie ir svēto rakstu vārdi. Amen. Un esam klāt pie mūsu raidījuma pirmā soļa, kas ir mīlestības skatiens. Mēs padalāmies ar to, uh, Eh, tas var būt viens vārds vai vairāki teikumi, kuri vārdi mūs uzrunāja, ar kuriem mēs vēlētos palikt klusumā, ieklausīties tajos. Liljane, ka, kuri vārdi uzrunāja tevi? Tad eh, man uzrunāja, mana valstība nav no, no šīs pasaules. Un Jēzus atkārtoja to no divas reizes, no līdzīgi, mana valstība nav no, no šejienes. Un ehm, kā arī uh, Jā, es esmu ķēniņš un klausa manu valsi. Mm -hmm. um, mani uzrunāja vārdi, mm, vai tu pats no sevis to saki, vai citi tev par mani stāstījuši? Ko tu esi darījis? Un, ja es vārdi, mana valstība nav no šīs pasaules. Jā, Un atgādinām jums arī jūs, dārgie radioklausītāji, varat pievienoties mums rakstīt īsiņās to, kas uzrunā jūsu telefonu numuru 266 77 272 un sūtīt tos dziesmas laikā, kas skanēs. Ļauj man nojaust tavas debesis, kungs debesis, kuras tu atver mums. Atgādini man, debesīs, lai domas par debesīm ceļā augšup manu sirdī. Ļauj man redzēt un piebilst pavadīt. Ļauj man būt tās dienas cienīgā, kad tavi apsolījumi piepildīsies, tad arī mazajās zvaigznēs atspīdēsies spožākā gaismā. Tad arī mazajās zvaigznēs atspīdēs vispožākā gaisma. celo spožāka gaismā, tad arī mazajā zvaigznēs atspīdēs vispožāka gaismā. ka nga esam atpakaļ studijā un dosimies pie nākamā soļa, kas ir gudrības apgūšana un aplūkojam, kur mēs aplūkojam šos vārdus ar gudrību. Esam aicināti salīdzināt dzirdēto vārdu, kas mūs uzrunāja ar pretrunām mīlestības trūkumu mūsu kopienas vai sabiedriskajā dzīvē. Dievs vēlas, ka mēs atpazīstam situāciju, kad mēs neatbildam uz viņa mīlestību, uz aicinājumu mīlēt viņu un brāļus. Liliana. Labi, tad tā kā mani uzrunāja, mana valstība nav no, no šīs pasaules. Um, un, nu, pirmskārt jāteikt, ka šis evangelija fragments ir uh, sakarā ar svētki, ko mēs vinam uh, svētdien mūsu kunga Jēzus Kristus vispasaules karali. Un uh, lieli svētki, tas ir kā kulminācija liturgiskas uh, gadā mm, beigās, uh, Un, um, un tad, uh, jā, Jēzus ir ķēniņš, mēs to dirdzējām šajā evangelijā un dzirdēsim vēl. Um, un tad, ja viņš ir ķēniņš, viņš, viņiem ir valstība. Un kas uh, pirmais man uh, um, uzrunāja, mani uzrunāja tā kā, um, nu, ir kā paralēli starp Pilātu un, un Jēzu. Uh, Pilāts un Herods, mēs varam arī ielikt viņu klāt, um, abi divi viņi baidījās pa, eh, zaudēt varu, un um, tajā pašā laikā mēs redzam, ka um, Jēzum ne, Jēzus neskriena pēc, um, pēc varā, viņiem ir uh, cits, uh, cits noskaņums skatījums uz, uz to. Uh, Un tad manā valstībā nav no šīs pasaules. Tas man atgādināja to, ka uh, arī, kad Jēzus teica uh, eh, apustuļiem, jūs esat pasaulē, bet nav no pasaules. Um, un tad, uh, nu, kā, kā dzīvot uh, Jēzus valstībā? Uh, ko tas nozīmē, ka viņa valstībā nav uh, šeit zemē, uh, arī ja mēs varam teikt, nu, mums jācenšas veidot Dieva valstībā uz zemi. Arī mēs zinām, tik grūti tas ir. Um, Un tāpēc ir labi, ka Jēzus saka, jā, es esmu ķēniņš. Tā nozīmē, ka uh, man nav um, jācenšas ar, ar varu, ar saviem spēkiem veidot um, Dieva valstībā. Uh, tikai jā, jāpielaukā Jēzus ir ķēniņš manā, manā dzīvē. Un, eh, un man bija jautājums, kad eh, es lasīju, jā, es esmu ķēniņš, tad es domāju, tiešām Jēzus ir, ir ķēniņš manā dzīvē, vai es esmu savā karalienē, savā dzīvē. Um, un, un tad, kas man jādara, lai atļautu Jēzum būt par manu karalī vai karalīs manā dzīvē, um, lai viņš varētu būt gaismā arī, kas apgaismo manu dzīvi vai spēks, kas, uh, kas risina problēmu. Um, un uh, lai nebūtu tā, ka es cenšos ar saviem spēkiem, es neatļauju uh, Eh, Jēzum Dievam darboties manā, manā dzīvē. Um, un tad uh, Jēzus man aicinā arī apzināt, ka man ir vara, bet par uh, kādu varu mēs runām. Man ir vara apliecināt Dievu, apliecināt Dieva mīlestību, Dieva klātbūtnī, um, manī varā arī um, apliecināt, ka viņš ir dzīves manā dzīvē. Vai es izvēlos tā, darīt tāpat, kā Pilāts darīja, tas ir, um, nu, starp pēdiņās pārdod viņu. Uh, varbūt, ka man ir bailes zaudēt cieņu, um, un uh, es nelemšu tas bija jā, arī Pilāts, kas, kas to darīja, viņš negribēja lemt, un tad viņš sekoja to, ko uh, tautu, kā pūlis teica. Uh, viņš gribēja palikt tā, mm, ārpus tā, bet nu Jēzus man prasa, nu vai tu izvēlas mani līdz galam, tāpat kā viņš darīja, viņiem bija drosme, viņš... Um, atzīst, kā viņš ir ķēniņš un viņš to izdzīvo līdz galam. Um, un tad uh, arī bija tāds jautājums, kādu balsi es, um, es dzirdu, es klausos, tāpat kā Pilāts, es dzirdēju pūles balsi, un tad tas nozīmē nu, nebaidīties, baidīties atklāt un, un runāt par Jēzu un teikt, ka tiešām es mīlu viņu, ka viņš ir uh, mans karalis, vai um, es klausos, ko viņš man saka, un atļauju viņiem darboties, strādāt manā dzīvē, un būt karalis. Un um, interesanti, ka uh, man šķiet, ka arī vienu lietu, ka es eh, varu dzīvot, lai atļautu Jēzum būt par karali, tas ir klausīties viņu balsi. Um, viņš, um, viņš runā, bieži vien viņš runā, it īpaši caur svētiem rakstiem, uh, Eh, vai svētdienā, vai ikdienas lasījumus. Eh, un, eh, bet es, vai es dzirdu, ko viņš saka? Nu, tāpēc, ka mēs varam klausīties, bet ieklausīties tiešām ar visu sirdi, uh, um, nav tik viegli, tāpēc kā ir darīšanas, ir ko darīt, un arvien vairāk cilvēki saka, man ir darbs, darbs, darbs, un es nevaru, un tā uh, tik galā ar visiem pienākumiem, kas man ir, uh, bet tajā pašā laikā ir tā, um, Jēzus balsi mazākā, mazākais balss, kas saka, nu, bet kur es esmu tavā dzīvē? Uh, atļauj man darboties un es darīšu. Paldies, Lilianē. E, jā, runājot par šo rakstu vietu, e, tas tulkojums, ko tur lasīja, bija mazliet atšķirīgs, kas ir man, bet man arī uzrunāja vārdu, kad Pilāts iegāja pilī un iesauca Jēzu. Un e, tā kā tā pils, tā kā tāds varas apzīmējums, un ka viņš iesauc Jēzu. Un uh, visi pilāti jautājumi ir tā, it kā viņš neko nezina, tā kā, tā kā nesaprot, tā kā viņš ir tāds tādi nevainīgi jautājumi, <clears throat> un Jēzus arī mierīgi ar viņu runā, komunicē, un uh, tas ir tas, kā es redzu, tas dialogs starp daž divām dažādām realitātēm. Um, jautājums ir, vai um, abas, vai otra puse saprot uh, uh valstības pusi, bet jautājumi ir. Un, um, un Jēzus ar viņu runā atbildēdams viņam pavisam mierīgi, Un, jā, šīs divas realitātes, kuras satiekās, un man šķiet, ka Jēzus arī caur to, ka viņš saka, ka ja mana valstī būtu no šīs pasaules, tad mani kalpi cīnītos par to, lai es netiktu nodots, nodots jūdiem, bet tagad mana valstība nav no šejienes. Un, uh, arī Jēzus apliecina, ka ir divas dažādas dimensijas un ka dažreiz šī cīņa nav vajadzīga, es domāju, ar kuru saskarās katrs kristietis. Bet es gribu nosīt no no uh, korintiešiem vēstules, kur ir arī par šīm divām realitātēm jau uh, tādi svētīgi vārdi uh, no 10. panta, no korintiešiem 2. nodaļas. Uh, mums Dievs to ir atklājis ar savu garu, <clears throat> jo gars izdibina visas lietas, arī dieva dziļums. Jo kurš cilvēks zina, kas ir cilvēkā, kā vien cilvēka gars, kas ir viņā, tāpat arī neviens nespēja izprast, kas ir dievā, kā vien dieva gars. Bet mēs neesam dabūjuši pasaules garu, bet to garu, kas nāk no dieva, lai saprastu, ko dievs mums dāvājas. To mēs nerunājam ar cilvēcīgas gudrības vārdiem, bet ar vārdiem, ko gars māca, <clears throat> garīgas lietas apspriestami. Miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no dieva gara, jo tas viņam ir ķeķība, viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams. Garīgais cilvēks izdibina visas lietas, bet viņu pašu neviens neizdibina. Jā, šie vārdi man uh, sasaucās un vienkārši nāca prātā, lasot šo rakstu vietu <clears throat> par šīm divām, divām dimensijām, divām dažādām realitātēm dosimies tālāk pie mūsu raidījuma trešā soļa, kas ir pravietiskais norādījums. Un šajā solī mēs pārdomājam to, kā mēs varam savā dzīvē izdzīvot šo Dievu vārdu, kādus iespējams pienākumus mēs varētu uzņemties, vai mēs pārdomājam tos risinājumus, kā mēs varētu <clears throat> šīs nedēļas laikā ieklausīties un izpildīt Dieva vārdu. Liliana, kā tu domā? Jā, es domāju, viena parvienu vienkāršu lūkšanu, Jēzus esi mans karalis, man siržu karali, um, bet ne tikai vārdos, bet arī darbos. Un tad um, varbūt palikt vairāk, um, es pati, uh, klusumā, lai atļautu Jēzus darboties. Mm -hmm. Mans uh, tāds pārdoms bija pārdomāt, uh, kā mēs veidojam dialogu, esot valstības realitātē, vai tādas cīņas, kas ir miesības, kas nav garā, vai tās ir vajadzīgas, un vai tā jau ir uzvara pati par sevi, ka mēs piedaram Jēzus valstībai, kas nav no šīs pasaules. Un, uh, tas valstības spēks apliecinās vārdiem no romiešiem vēstules, ka es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīve, ne eņģeļi, ne varas, ne tagad, ne nākotne, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, nekāda cita radīta lieta mūs nespēj šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristū Jēzu mūsu kungā. Jā, par atcerēties to, kādai spēcīgai valstībai varam piederēt. Mhm. Jā, paldies, mīļie radio klausītāji. Mūsu raidījums ir pietuvojies noslēgumam. Atgādinam par ziedojumiem radio arī. Arī mūsu raidījums ir tas, kas var izskatīt pateicoties klausītāju ziedojumiem. Radio arī Latviju uzturēšanai. Paldies par jūsu atbalstu. Ir iespējams ziedot radio arī mājaslapā un um, par jauniešu vakariem, kā ir Liljana pastāstīt. Jā, rītdien dosimies visi kopā katedrāli, kur būs uh, um, Eh, adorācijā un misē, un tas sākās sešos vakarā, 18. vakarā. Mm -hmm. Katedrāle, svētā iekaba katedrāle. Un būs uh, eh, tezē lūkšana vairāk. O, cik skaisti. Mm -hmm. Jā, paldies. <clears throat> Lai skan noslēguma lūkšana. Cik tu esi varens, kungs, un tava varenība ir bezgalīga. Tu viss un tev pa spēkam viss esi piepildīts ar bezgalīgo dzīvi, tev, nav nekas, nav, tev nekas nav vajadzīgs un esi bezgalīgajā brīvībā, bet tava vara tas nav tikai spēks, bet patiesība un taisnība, un tava varenība ne tikai spaidi, bet šķīstība un labums, un tava būtība ne tikai īstenība, bet arī svētā jēga – Tu esi tikpat patiesa, cik esošs, tikpat taisnīgs, cik varens, tikpat labs, cik stiprs un tava realitāte, kuras priekšā mūsu realitāte izzūd, pilnīgi vienota ar tavu svētumu. Jo tu patiesi, kungs, Dievs, visu valdītājs, kas ir un būs, un patiesībā esi cienīgs saņemt slavu, godu un spēku. Mēs tevi slavējam, teicam un pielūdzam, mēs tevi cildinām un tev pateicamies tavas varenas slavas dēļ. Tā baznīcā māsa mums teikt, sūti mums žēlsirdību, lai mēs to darītu ar sirds prieku. Amen. Amen. saviem bērniem, visiem saviem.